Sa tuwing ikaw ay pinagmamastan ko mula sa malayo May kung anong nararamdaman ng aking puso Ito'y biglang gumaan, may kakaibang Kalakip dahilan kung bakit iniisip, pinipilit Makalakip at maisagawa Ang aking ninanais na ipadamang labis Kung gaano kahalaga Ang nararamdamang kiliti kung bakit napapangiti Ay siyang ang dulot ng iyong ganda wala pa nga ang ibang nagpasaya ng ganito kalala Sa aking mga paningin Palaka lumalarawan ng paglalambing Na tiyak ay hanap mo Kaya kahit palihim ay binubuhay Pinapatikat lalo ang pag-ibig ko wow. Para kang talang Umabasa langit Di ko alam kung bakit Sa'yo ako'y naakit Wala nang ipang maalak para sa akin ay ikaw lang talaga Kaya sa'yo lang ako maglalambing Sa'yo lang ako maglalambing Gusto para kang alam Bumaba sa ulan ko lang kung bakit Sa'yo ako'y nasakit Sana Ayaw malaman mo agad Ano siya pangarap ko Sa taglay na ganda mo, ikay lubos na pinagpala Tingin ko sa mata mo'y parang magagandang tala Isa ang diwatang aking pinapangarap Sa'yo natagpuan ang lahat ng hinahanap Nais ka ng iyong mga kamay Sa mga panahon na ikay nalulumbay Sumandan ka lang dito sa aking balikat Lahat ng problema mo, ako yung kaakibat Subalit, paano maisa sa katuparan Lahat ng ilusyon ko, kung iniirapan Di ka malapitan, lagi may palitan Ating dalawa kailan may mamamagitan Matagal-tagal na din akong nagpapapansin Di tingin kung tawagin Sa isang binibining di ko pa nakakasama Paano sasabihin na sa'yo ay may paghanga Para kang talang bumabasa lang Di ko alam kung bakit sa'yo ako'y naakit Wala nang ipang para sa'kin ay ikaw lang talaga Kaya sa'yo lang ako maglalambing Sa'yo lang ako maglalambi Gusto lang kitang alam Umabasan lang Di ko lang kung bakit Sa'yo ako'y sana Sana'y malaman mo ikaw Ano siyang sangabo Vision ko lang ang lahat ng ito Pero di ko inakalan darating pala ang panahon Hindi ko na namalayan na mali pala ko ng desisyon kung saan ako nasanay Panahon na toras ko ang inalay Para sa babae na hanggang tingin lang ang paglalambing ko Pero kahit na ganun mahal kita Mahal na mahal Gusto kita lang kita kanyang Impasan lang Di ko kita kung bakit Sa'yo'y nasakit Wala lang atang sa akin Alas sa akin na ikaw Sa'yo talaga alam Gising lang ako maglalambing Sa'yo lang ako maglalambing Gusto lang kita Kanyang Impasan lang Di ko lang kung bakit Sa'yo'y nasakit Sana Di ba sa ulan mo Gusto lang kita Lapit simulan na Bakit sana Sa'yo malaman mo ikaw Ano siyang saya ko Sa'yo lang ako maglalapit Sa'yo lang ako pagod na Kailangan natin muna magpahinga Hindi naman to